Müminlerge səbir bergin, ey mehribon Allahım, sendan Keling aziz birodarlar. Mujohid birodarlarimizdan shahid Abu Abdulaziz ma'ruzasini tinglaylik. Bergin, ey mehribon Allohim, sendan o'zga iloh yo'qdir, faqat sensan panohim. والصلاة والسلام على أبده ورسوله محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رمتلي <clears throat> <clears throat> aziz muhojir mujohid birodarlar qur'oni karimdagi eng qisqa suralardan bittalari imom shofiiy rahmatulloh alayh agar odamlar bu suraga e'tibor berganlarida ularga kifoya qilar edi degan bir ma'noda aytgan suraning tilovati bilan suhbatimizni boshlaymiz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر innal insana lafi khusr illa alladhina amanu va amilus solihati va tawasav bil haqqi va tawasav bis sabr alloh subhanahu taolo yeru osmonlarning parvardigori bo'lgan zot o'zi xohlagan maxluqlari bilan xohlagan narsalari bilan qasam ichishga loyiq bo'lgan o'zi xohlagani bilan qasam ichadigan zot asr vaqti bilan ya'ni 100 yillik muddat bilan yoyinki bizlar ado etadigan asrning vaqti bilan qasam ichib val asr asrga qasamki albatta inson albatta albatta ziyondadir deb xabar berdi ya'ni inson zoti agar keyingi oyatlarda kelgan sifatlarga yo amallarga af'ollarga ega bo'lmas ekan alloh subhanava taolo uning ziyon ko'rishligini xabar berdi albatta albatta inson takror takror ta'kidlab alloh subhanaa taolo innal insana lafi husr inson ziyonkordir deb xabar berdi arab tilining balog'atli tomoni shundaki ba'zi bir kishilarga ba'zi bir xabarlarni ta'kidsiz beriladi ba'zi bir kishilarga ta'kid bilan beriladi xossatan berilayotgan xabar yetkazilayotgan ma'lumot nihoyatda muhim bo'lsa yoki o'sha ma'lumotni eshitayotgan ma'lumot ularga xitob qilinayotgan kishilar mana bu ma'lumotdan xabarsiz yoki buni inkor qiladigan yoki bunga taraddudlanadigan holatda bo'lsalar va yana bundan boshqa ba'zi sabablar bilan ta'kid bilan xabar yetkaziladi alloh subhanaa taolo o'zining bandalariga ikki marotaba ta'kidlab insonning zarar ustida ekanligini xabarini berdi illallazina aman lekin deydi alloh subhanaa taolo iymon keltirgan va islom solih amal deb atagan solih amallarni qilgan kishilar va bir birlarini haqqa chaqirib bir birlarini haq yo'lda sabrga chaqirgan kishilar ular ziyondan istisno qilinadilar inson zoti ziyon ustida ekanligini alloh subhanaa taolo ta'kid ta'kid bilan xabar berdi va bundan iymon egalarini iymondan keyin solih amal qilishgan va ana shu yo'lda haqqa bir birlarini tavsiya qilib buyurib haq yo'lda sabr qilishlikka chaqirgan jamoalarni kishilarni alloh subhanaa taolo zarardan tashqaridaligini xabar berdi Bu sura o'sha solih ulamolar agar insonlar islomiy jamiyatdagi xususan musulmonlar e'tibor bersalar ularga kifoya qiladigan sura deb xabar berganlar. Haqiqatan ham islomning juda ko'p hikmatlari, islomning juda ko'p insoniyatga o'sha berilgan islomning buyuk ne'matlari mana bu suraning ichiga yashirilgan. Qaysiki islomiy jamiyatda iymon egalari iymon keltirib solih amal qilar ekanlar albatta ana shu solih amallar sirasiga bir birlarini haqqa chaqirishliklari kiradi dohil bo'ladi qaysiki islomiy jamiyatda kishilar bir birlarini haqdan chaqirmas ekanlar haqqa chaqirishdan yuz o'girar ekanlar mana bu jamiyatda zaiflashish boshlanadi yoki haq yo'lda yurgan kishilar bir birlarini shu haq yo'lda sabrga chaqirmas ekanlar albatta ana shu yo'lda ko'pchilik qiyinchilikka duchor bo'ladi xususan islomiy jamoalar orasida islomning cho'qqisini ushlagan kishilar ya'ni jihod ahli bo'lgan mujohidlar va mujohid jamoalar bir birlarini haq yo'lda sabrga haqqa xossadan sabrga chaqirmas ekanlar ko'p qiyinchilikka ro'baro bo'ladilar chunki bu mujohidlar chiqqan cho'qqidan keyin boshqa yo'l yo'q alloh subhanaa taolo payg'ambari muhammad sallallohu alayhi vasallam orqali sizu bizlar uning ichida turgan jihod ibodatini islom dinining o'rkachining ustki tarafi deb atagan ya'ni tuyaning o'rkachi bor ekan islom dinining ana shu o'rkachining go'yoki tuyaning o'rkachiga o'xshatdilarda eng ustki tomoni bu jihod dedilar mana bu eng yuqorida turgan kishilar mana shu yo'lda albatta bu dunyodan qaysidir alloh subhanahu taolo xohlagan holatda yo shahodat bilan yo boshqa holatda o'tar ekanlar ana shu vaqtga yetgunlarigacha bu yo'lda mashaqqatda musibatda har xil imtihonlarda bo'ladilar lekin bu yo'lda alloh subhanava taoloning diniga mahkam yopishib o'zlarining tanlagan yo'llarida sodiqlik bilan turgan kishilar azizlik bilan dunyodan shahodat bilan azizlik bilan o'tadilar lekin mana bu yo'lda sabr sifatini yo'qotgan mashaqqatlarga chiday olmagan kishilar cho'qqidan pastga qulaydilar bu hozirgi yigirmanchi melodiy asrda juda ko'p o'tgan yigirmanchi melodiy asrda juda ko'p islomiy jamoalarning boshiga tushgan ishlar cho'qqiga chiqqandan keyin u yoqqa yo'l yo'q yo aziz bo'lib yashaysiz yo pastlikka qulanadi ana shuning uchun alloh subhanava taolo ziyondan tashqariga chiqish yo'lini bizlarga o'rgatib aytadi marhamat qiladiki iymon bilan solih amaldan tashqari ana o'sha iymon egalari va solihlar bir birlarini haqqa chaqirishlari kerak munkarni ko'rayotgan vaqtda munkardan bir birlarini qaytarishlari kerak va haqqa chaqirishlari kerak va ana shu haq yo'lda sabr bilan turishga bir birlarini chaqirishlari tavsiya etishlari kerak bo'lmasam yo'l og'ir yo'l shunchalik og'irki ollohning payg'ambarlari eng yaqin ana shu zotlar mata nasrulloh deb nido qilishdi ollohning nusrati qachon keladi deb nido ya'ni imtihon shu darajaga yetdi bugungi sizu bizlar turgan holat mavqe ana shunday holat islomning cho'qqisini ustiga chiqib bo'lingan va alloh subhana taolodan tavfiq so'raymizki oxirigacha olib ketsin chunki bu yo'l o'sha ko'p aytib kelinadi oxirgi asrda juda ko'p islomiy jamoalar bu yo'ldan o'tganlar va ba'zilari demak imtihonlardan yiqilganlar shuning uchun islomiy jamoalar yoki bir islomiy davlat orasida alloh subhanava taolo haqqa buyuradigan va munkardan qaytaradigan ma'rufga buyurib islom nimani ma'ruf desa ana o'sha ma'rufga buyurib islom nimani munkar deb aytgan bo'lsa o'sha munkardan qaytaradigan kishilar bo'lishligi kerakligini ta'lim berdi qur'oni karimning boshqa oyatlarida haqiqatdan ham tarix islomiy tarixni o'rganar ekanmiz islomiy davlatlarning yer yuzidagi o'tgan islomiy davlatlarning qachon zaiflashgan qachon mag'lub bo'lgan yoki qachon g'alaba qilgan voqeliklari tekshirib ko'rilganda jamiyat ichida haqqa buyurishlik susaysa yo bir birini haq yo'lda turib keyin sabr qilishlikka buyurish susaysa yoki munkarni ko'rganda qaytarishlik bo'lmasa ana shu davlatga sekin sekinlik bilan nima yetgan zaiflik yetgan va mag'lubiyat shikastlar yetgan alloh subhanava taolo iymon keltirgan hijrat qilgan va jihod qilgan bandalarini va ularga joy berib ularga himoya berib ularga Allohni dini uchun xolis yordam bergan bandalarini haqiqiy mu'minlar ekanligini Qur'oni Karimda bir nechta o'rinlarda, xosatan sura Anfalda zikr qiladi. Mana bu ne'matlar, iymon ne'mati, hijrat ne'mati va jihod ne'mati berilgan yoshu qari barcha shu Allohning mo'min musulmon bandalari bu ne'matlarning buyuk ne'mat ekanligini qachoniki anglab tushunib yetgan vaqtlarida ana shu ne'matlarning qadriga yetadilar ba'zida savol berilgandaki nima uchun bu yo'l islomiy davlatchilik yo'li islomiy shariatni o'rnatib oliy qilish yo'li shunchalik ko'p imtihonlarga muhtoj bo'linadi deb savol berganda yaqin o'tmishda o'tgan islom mufakkir ulamolaridan bittasi shunday javob bergan ediki chunki bu yo'l bu oxirgi bu yo'lni shu dunyoda yetib boriladigan joyi ollohning dinini o'rnatishlik din davlatini qurishlik va buni oliy qilish uchun harakat qilishlik bu juda katta ne'mat buning qadriga yetmaydi illo mashaqqatlar bilan yetgan kishilargina yetadi haqiqatdan ham bir ne'mat berilganda hech qaysi mashaqqatsiz berilgan bo'lsa uning qadriga yetuvchi bilan o'sha ne'matni mashaqqatlar bilan qabul qilib olgan kishilarning o'rtasida farq juda katta bo'ladi ana shuning uchun deganida o'sha mufakkir olimlardan bittasi bu ne'matni alloh subhanava taolo uzoq yillik mashaqqatlardan keyin Muhammad sallallohu alayhi vasallam va sahoba ikromlarga berib oxirgi oyatlarni nozil qildiki al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bu al-yawma akmaltu lakum dinakum oyati nozil bo'lgunga qadar sahobalar shunday ko'p qiyinchiliklarni boshdan kechirdilarki, tirik voqelikda Qur'on nazorati ostida, ya'ni biror bir ish sodir bo'lardiki, Qur'on nozil bo'lardi. Ogohlantirardi. yoki tanbeh berardi yoki yo'l ko'rsatardi yoki buyurardi yoki qaytarardi mana shu muhitda ular ana shu buyuk ne'matga islom davlatini barpo qilib uni yer yuziga yoyish ne'matiga katta mashaqqatlardan juda ko'p buyuk buyuk zotlarning tortgan mashaqqatlardan keyin yetib bordilar va keyingi avlodlar tobeinlar taba tobeinlar va ulardan keyingi o'tgan solihlar mana bu ne'matni saqlab qolish va uni yer yuziga yoyishda ana shu mashaqqatlarni chekdilar mana bu yo'lga o'tgan kishilar mana bu yo'lga mana bu cho'qqiga chiqib olgan kishilarga boshqa yo'l yo'q ekan bu yo'lni oxirigacha olib ketish uchun vallohu alam o'zi qisqa sura hamma namozlarda ko'pchilik takrorlashi mumkin bo'lgan sura ko'p islomiy haqiqatlarni o'z ichiga olganligining bir nimasi o'laroq bir birlarini haqqa buyurish va bir birlarini sabrga chaqirishlikning muhim ne'mat ekanligi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va u zotdan keyingi sahobalar tobeinlar va taba tobeinlar hayotlarini islomni tirik ko'rsatishlik bilan o'tkazdilar va hayotlarida o'zlarining ustlarida turgan vazifalarni bajarishlikka butun vujudlari bilan harakat qilishlik bilan o'tdilar va ana shu hayotning ibodatga aylanishi Modomiki mo'min inson hayotini Alloh subhanahu taoloning roziligi uchun o'tkazar ekan, uning ibodatga aylanishini bilgan bu buyuk zotlar Allohning do'stlari hayotlarining har bir lahzasini Allohdan qo'rquv bilan Allohning buyrug'iga, Rasulining buyrug'iga muvofiq ravishda o'tkazishga harakat qildilar va mana bu harakatlardan bittasi bugun siz bilan biz u vaqtda so'zlamoqchi bo'lgan bir-birlarini haqqa buyurishlik. Ya'ni islom nimani haq deb ko'rsatgan bo'lsa, o'sha haqqa buyurishlik va nimani botil deb aytgan bo'lsa o'sha botildan qaytarishlik va bir birlarini bu yo'lda sabr qilishga chaqirishlikdir jamiyatning islomiy jamiyatning yo islomiy davlatning ushlab turadigan muhim ustunlari bo'lib ana shu ustunlardan bittasi bir birlarini jamiyat a'zolari ichida haqqa buyuradiganlar topilishligi va bir birlarini sabrga chaqiradiganlar topilishligi bo'lishi kerak edi Bu narsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrini o'ziga cheklangan emas edi. Ya'ni ba'zi bir kishilar aytishlari mumkin ediki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shaxsiyatlarining borligi mana bu holatni bir kafolati deb aytish mumkin edi, lekin bu narsa keyingi tarixda ham davom etdi. keyingi tarixda ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tarbiyasini olgan sahobalar va ularning tarbiyasini olgan keyingi zotlar mana bu islomni ushlab turadigan mustahkam asoslarni bugun biz so'z yuritmoqchi bo'lgan bir necha asoslarni mustahkam ushlab ketdilar va islom o'zining qudratida davom etdi asrlar bo'yi davom etdi islom islomning dushmanlari aytayotgan darajada zaif emas edi aslan zaif emas edi va zaif bo'lgan emas faqat oxirgi asrlarda islom o'zining farzandlarining xiyonati yo o'zining farzandlarining dangasaligi o'zining farzandlarining amalsizligi yo o'zining farzandlari orasida haqqa buyurib sabrga chaqiruvchilar yo'qolgani yo ozayib ketganidan mana bu holatga kelgan edi lekin bugun ana shu qariyb bir asrlik yo ikki asrlik islom ulamolarining islom mujohidlarining islom fidoyilarining harakati bilan islom yana bugun o'zining o'rnini topgan topishga harakat qilgan yer yuzida yana islom hukmi o'rnatilib yoyilishga tarqalishga hozir bo'lib turgan vaqtda biz yashayapmiz jamiyatning asosiy ushlab turadigan ustunlaridan biz aytdikki insonning ziyondan tashqariga olib chiqadigan asoslardan bittasi ana shu iymon keltirib solih amal qilayotgan kishilarga bir birlarini haqqa chaqirib bir birlarini sabrga chaqirishlik bu ana shu islomiy jamiyatning hamma hayotning hamma taraflarida xosatan islomiy davlatni quraman deb yurgan yoki qurilgan davlatdan tashqariga chiqib shariatni tashqariga tarqataman islomiy olamni ozod qilaman degan davo bilan yurgan harakatlarga islomiy jamoalarga muhim bo'lgan narsalardan bittasi bu oyat karimaning tilovat qilishimizdan maqsad jamoatning islomiy xossatan islomning cho'qqisiga chiqib ulgurgan jihod ibodatini e'lon etib barpo etib boshlagan jamoaga muhim bo'lgan bir ish haqida so'z yuritmoqchi edik muhim bo'lgan bir amallar haqida bu amallarni ro'yobga chiqarish uchun albatta jamoat orasida bir birlarini haqqa chaqirishlik bir birlarini bu yo'lda sabrga chaqirishlik kerak bo'ladi umar ibn xattob roziyallohu anhu amirul mo'minin xulafoi roshidillarning ikkinchilari bu kishi bu kishilarni biz garchi bu kishilar qilgan amallarni qilishga qodir bo'linmasa ham ko'pchilik ag'labiyat lekin bu kishilarni zikrini doim qilaveramiz doim misolni keltiraveramiz chunki ulamolar aytgan ekanlarki solihlarni eslashlik bilan allohni rahmati nozil bo'ladi solih yaxshi o'tgan odamlarni eslashlik bilan o'sha turgan jamoaga yo davraga yo xalqaga yo o'sha jamiyatga ollohning rahmati nozil bo'ladi abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu aytadilar umarni ko'p eslanglar ko'p undan ibrat olinglar chunki umarni eslashlik bilan adil islom adli eslanadi va adilni eslashlik bilan ollohni eslaydi insonlar deb marhamat degan xabarlarda kelgan ekan umar ibn hattob roziyallohu anhu islomiy davlatning rahbari sifatida o'zining qo'l ostidagi kishilarda mana shu asosning bugun biz so'z yuritayotgan bir birini haqqa chaqirib bir birini sabrga chaqirish asosini shunchalik mustahkam o'rnashtirgan edilarki har qanday munkarni ko'rilganda yoki har qanday biror bir ishni xato deb bilinganda qaytara oladigan kishilar umarning atrofida topilar edi kunlardan bir kuni umar ibn al-Xattobga eron podshosi o'sha olovparastlar podshosi Jurtning katta bir g'animatini olib keldi. g'animat shunchalik katta ediki shunchalik boylik ko'p ediki buni olib kelgan odamning ahvoliga qaradilar umar radhiyallohu anhu oldilariga boylik olib kelib tashlandi baytul molga va boylikni olib kelgan odamni chaqirdilar g'animatni erondan madinaga ko'tarib olib kelgan kishini chaqirdilar qarasalar ustlari yupun oyoqlari deyarli yalangoyoq bir faqir odam askar buni ko'tarib kelgan umar roziyallohu anhu ajablanib qoldilar shuncha katta boylikka xiyonat qilmasdan biror bir tangasini olmasdan ko'tarib kelgan ko'rinishdan muhtoj bo'lib turgan mujohidni ko'rib ajablandilarda yonidagilarga aytdilarki ajabo bu odam qanday odam ekan dedilar shunda yonidagilar aytdilarki ey umar siz iffatli edingiz ollohning molini nohaq olishdan o'zingizni tiyar edingiz odamlar ham shunday bo'ldi dedilar ya'ni tirik guvoh bo'lib yashadilarki qo'l ostidagi kishilari uzoq mamlakatlardan juda uzoq masofalardan uzoq kunlar ko'p uzoq yo'l yurib katta katta xazinalarni shunday olib kelib berardilar mana bu darajaga odamlarning tarbiyasi yetganini ko'rganda ajablanganlarda yonidagilar aytdilar siz iffatli edingiz ular iffatli bo'ldilar agar siz iffatli bo'lmaganingizda ular iffatli bo'lmas edi dedilar fors hokimlaridan bittalari umar roziyallohu anhuning soyada yonboshlab yotgan holatini ko'rgan vaqtlarida xotirjam orom bilan uxlayotganini ko'rgan vaqtlarida ey umar siz adl qildingiz va omonda bo'ldingiz xavf sizdan uzoqlashdi dedilar mana bu darajada jamiyat davlat islomiy muhit mana bu darajaga kelish uchun ana shu jamiyat orasida mana bunday kishilar topilishi kerak iymonning o'zi solih amalning o'zi musulmon kishini umidlantirib qo'yish kerak emaski menga shu kifoya o'zimga o'zim iymonim bor solih amal kifoya qiladi qolgani kerakmas deyish kerak emas ekan alloh subhana taolo ta'kid bilan innal insana lafi husr albatta albatta inson ziyondadir degan vaqtda istisno qilib aytdiki iymon keltirgan amali solih ekan va bir birlan haqqa buyurib sabrga buyurganlar bu ziyondan tashqari ularga ziyon yo'q mana bu islomiy jamiyatda yashayotgan islom davlatining soyasida yashash baxti nasib bo'lgan muhojir va ansor musulmonlarga bu Allohning ta'limiki jamoat orasida haqqa chaqirishlik bir birini sabrga chaqirishlik va o'zlarining go'yoki suvda bir kemada ketayotganligini tasavvur qilib ana shu kemaning biror joyi teshilib qolsa faqat teshgan odam emas hammasining g'arq bo'lishi mumkinligini tasavvur qilib yashashlik va ana shu biror joyni noo'rin teshilayotganini ko'rgan vaqtda bundan qaytara oladigan holatda bo'lib yashashlik bu aytyapmizki islom jamiyatini ushlab turadigan muhim ustunlardan bittalari edi mana bu muhit ana shu davrlarda biz orzu qilib intilib yashaydigan ana shu zamon saodat davrlarida payg'ambar alayhissalom maqtagan davrlarda ana shu muhit bor edi umar ibn xattob roziyallohu anhu bir kuni musulmonlarni to'pladilar va xutba qildilar xutbalardan maqsad davlat jamiyat orasida ayollarning mahr ko'payib ketganligidan ana shuni bir chegaralamoqchi bo'ldilar va xutba qilib aytdilarki bu mahrning yengil bo'lishiga doir hujjatlarni keltirib aytdilarki buning yengil bo'lishi afzal va ma'lum bir miqdorni aytdilar shunda ayollardan biri o'rnidan turib aytdiki ey umar alloh va taolo qur'oni karimda agar sizlar ularning bittasiga qop qop oltinu tilloyu kumush bergan bo'lsangiz ham keyin uni qaytarib olmang degan mana bu oyatdagi oltin kumushni qop qop deb juda ko'p miqdorda aytilgani bu sizni aytilganingizdan bu kattaku deganda umar roziyallohu anhu umar adashibdi bu ayol to'g'ri aytdi dedilar ya'ni muhit shunga olib kelingan edi haqqa chaqirishlik shu darajaga olib borilgan edi mana bu narsa o'sha jamiyatni yoki islomiy jamoatning a'zolari ichida ana shunday kishilarning bo'lishligi o'sha jamoatning ya'ni ba'zi bir joylarda masalan o'sha kemani ichida ketayotgan bir kishi suv olaman deb hadislarda kelgandek noto'g'ri teshmoqchi bo'lganda uni qaytarsalar najot topadilar qaytarmasalar g'arq bo'ladi mana bu holatdan qutulish uchun mana bunday kishilarning bo'lishligi kerak xosatan bugungi kunlarda o'sha qiyomatdan oldin yashayotgan avlod qiyomatdan oldin yashayotgan kishilarning avvalgi zamon saodatdagi kishilardan juda ko'p farqlari bor juda ko'p bularga xurujlar bor juda ko'p bularga tashqaridan va ichkaridan zarbalar bor har tomondan zaiflik bor xosatan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ba'zi hadislarda sahobalarning oldilarida bir qavmni esladilar ularni ba'zi hadislarda birodarlarim deb atadilar ba'zi hadislarda suyukli kishilarim deb atadilar sahobalar so'radilar yo rasululloh bu bizlarmi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar yo'q sizlar meni ko'rib iymon keltirgan sahobalarim sizlar u kishilar keyin keladilar keyin keladilar ular varaqlarga yozilgan kitoblarni o'qib meni ko'rmasdan iymon keltiradilar ana ularga beriladigan ajr sizlardan ellik kishini ajri bo'ladi dedilar sababini so'ralganida sizlarga yordamchilar bor ularga yordamchilar bo'lmaydi dedilar ya'ni ko'p qiyomatga yaqin chiqqan islomiy kishilar musulmonlar va islomiy harakat jamoalar juda ko'p qiyinchiliklarga uchraydi juda ko'p imtihonlardan o'tadi mana bu vaqtda yo'lning qiyinchiligini mana bunday xabar berdilar ularga yordamchilar bo'lmaydi dedilar mana shunday vaqtda oldinga ketishlik uchun xosatan aytamiz choqqiga chiqib bo'lgan jamoat ana shu cho'qqida aziz bo'lib dunyodan o'tishligi va parvardigorning oldiga shahid holatda yoki yuzi yorug' bo'lib ro'bara bo'lishlik uchun demak islomiy jamiyat orasida haqqa chaqirishlik va sabrga chaqirishlik mana bunday kishilar bo'lishligi kerak faqat iymon va o'zining solih bo'lishligi kifoya emas ekan bu borada so'z yuritayotganimizdan yana bir maqsad islomiy jamoa yo islomiy harakat yo'lida davom etar ekan har xil o'zgarishlarga yo to'siqlarga yo qiyinchiliklar duch kelaveradi va harakatning o'zgarishligi bilan ya'ni yo'ldagi o'zgarishlar bilan voqelik o'zgarib boraveradi kechagina o'n besh kishi bo'lgan kishilar bugun yuzga yetgani mingga yetgani o'n mingga yetgani ana shu harakatda o'zgarishlar yo bir qiyinchiliklar yo qandaydir tartibotlarni vujudga keltirishga ehtiyojni tug'diradi ya'ni harakat kattalgan sayin alhamdulillah islomiy harakat o'sha morinnahl islomiy harakat bu bugun katta bir miqyosga yetgan va bugun allohning fazli bilan harakatga ahli ilmlar muftiylar yo boshqa har turli sohada kishilar hijrat qilib yo har turli joylardan yetib kelayotgan va buni bilan harakat muhojirlarning ko'payotganligi va boshqa yana boyagi aytgan o'zgarishlar bilan turli xil o'zidagi ba'zi xatolar yoki kamchiliklar yoki endi tug'ilgan muammolarni yechish uchun har xil o'zgarishlar qilishga majbur bo'ladi muhtoj bo'ladi va qilaveradi mana bu o'zgarishlar vujudga kelgan vaqtida ana shu harakatdagi kishilar yo jamoadagi kishilar bu o'zgarishlardan shoshib qolmasligi yo sarosimaga tushib qolishi kerak emas chunki harakat davlat ichidagi islomiy davlat ichidagi islomiy olamni islom dushmanlaridan ozod qilish bayrog'ini ko'tarib chiqqan harakat va albatta bu harakat o'zining yo'lida qiyinchiliklarga to'siqlarga duch kelaveradi demoqchi bo'lganimiz bir qancha kelajakda o'zgartirishlar kiritilgan vaqtda harakatning har turli masalan sohalarida u ijtimoiy soha bo'lsin yo iqtisodiy soha bo'lsin harakat a'zolarida sarosima yo taajjublanish yoki shoshqaloqlik paydo bo'lib qolishi kerak emas modomiki shar'an ahli ilmlar yoki boshqa kishilar bu narsani yo'lga qo'yib berar ekanlar ma'lum o'zgarishlar vujudga kelar ekan bu narsani shar'iy hukm bo'lgandan keyin qabul qilishlik kerak va yo'lda davom etaverish kerak va qaysiki ishda kamchilik xato nuqson yoki ayb yoki munkar ko'rilayotgan bo'lganda o'sha ishni qaytara oladigan tuzata oladigan kishilarga yetkazish kerak yoki o'ziga o'xshagan birodarni ko'rganda ana o'sha ishdan qaytarish kerak va ana o'sha sifatga ega bo'lgan kishi ham iymoni borligi ham solih amal egasi ekanligi va ham haqqa chaqirayotganligi va ham qaysiki bir birodarni bu qiyin yo'lda qiynalib nomud bo'lib yo shayton vasvasa qilib yo turli xil yo'llar bilan bu yo'ldan zaiflashayotganini ko'rgan vaqtda uni sabrga chaqirgan kishi ziyondan tashqaridagi kishi bo'ladi alloh subhana taolo uning najot topishini xushxabarini berdi bizlar islom ahllari mo'minlar o'zlarimizning muhitimizda mana shu harakat muhitida bo'lsin yo islomiy jamiyat muhitida bo'lsin mana bu shunday bir voqelikni vujudga keltirish uchun har birimiz o'zimizning darajamizga binoan mas'ulmizki shunday muhit vujudga kelishligi kerakki bu muhit boyagi islomiy jamiyatni mustahkam saqlashlik va oldinga ketishlik bu mustahkam saqlovchi ustunlar bir birini haqqa chaqirish munkardan qaytarish sabrga chaqirish itoatga chaqirish haq yo'lda va shariatga jonu dil bilan taslim bo'lishlik bo'lar ekan uning oldinga ketishligi nima oson bo'ladi agar shariatga taslim bo'lmaslik yo haqdan haqqa chaqirishlik munkardan qaytarishlik topilmas ekan qiyinchiliklar muammolar kelib chiqaveradi o'tgan solihlar tarixiga biz doim murojaat qilaveramiz ulardan ibrat olaveramiz ularning tarixiga murojaat qilar ekanmiz alloh subhanava taolodan va o'zlari yurgan yo'l haq yo'l bo'lishligiga qaramasdan ko'pchiliklariga jannat bashorati berilishiga qaramasdan qattiq qo'rquvda qattiq ixlos bilan mahkam yopishgan holatda bo'lganligini ko'ramiz va mana bu biz uchun ibrat biz uchun olmoniyada yashayotgan yo amerikada yashayotgan kishilar ibrat emas biz uchun o'sha o'tgan solihlar va u solihlarning bizlarga bitib qolingan ishlari afollari yo sifatlari namuna bo'lib qolingan va alloh subhanava taolo o'zining kitobida payg'ambari o'zining hadislarida ana ularga xossadan xulafoy roshidinlarga mahkam ergashishlikni buyurib ketgan tashvishga soladigan shunday oyatlar borki mana bu oyatlarni unutishlik yo mana bu oyatlarga xabarsiz bo'lishlik yoki mana bu oyatlarni qaysidir vaqtda yoddan chiqarishlik ana shu kishilarning yuqorida biz aytgan ishlarda bir birini haqqa chaqirish bo'lsin yo sabrga chaqirish bo'lsin yo jamiyatga to'liq ya'ni haq yo'lda mutlaq to'liq itoat bilan itoat qilish bo'lsin mana bu ibodatlardan yaxshi amallardan zaiflashishiga sabab bo'laveradi alloh subhana taolo qur'oni karimda surai maryamda bir oyatni nozil qildi va bu oyat qiyomatgacha keladigan mo'minlarga xossatan Allohni dinini oliy qilishga bel bog'lab chiqqan mujohidlarga qattiq bir tanbeh, qattiq bir ogohlantirish va ana shu jamiyatni isloh qilish uchun harakat qiladigan kishilarga har doim turtki berib turadigan bir sabab bo'lib qoldi. Bu oyat shu oyatki astagfiru billah va in minkum illa variduha kana ala robbika hatman maqdiya ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا sizlarning har biringiz deydi alloh subhanahu taolo jahannamga albatta vorid bo'lguvchisiz mana bu va'da alloh subhanahu taolo o'ziga vojib qilgan albatta bo'ladi degan va'dadir so'ngra Allohning jahannamiga kiritishga olib boradigan amallardan o'zini tiyib taqvo qilgan kishilarga biz najot beramiz va jahannamga olib boradigan amallarni qilgan yoki o'ziga ana shu amallar bilan zulm qilgan yo o'zgalarga zulm qilgan kishilarni jahannamda tizzalagan holatda qoldiramiz dedi mana bu oyat surai maryam oyatlari ahli sunna val jamoa ulamolari o'rtasida bir qancha fikrlar tafsirlar berilgan bu oyatga mana bu oyat islom ahlining eng kattasidan tortib eng kichigigacha modomiki mukallaf ekan qo'rqitadigan bir oyat bu oyat har bir kishining jahannamga vorid bo'lishligini qo'rqitadi mana bu qo'rqituvni beradi jahannamga vorid bo'lish masalasi islom ulamolari mufassir ulamolar bir qancha tafsirlar berganlar ba'zilar bu oyatdan murod jahannamga kirib o'tiladi dedilar sizlarning har biringiz jahannamga kirguvchidir dedi alloh subhanaa taolo bu alloh subhanaa taolo o'ziga o'zi vojib alloh subhanaa taologa hech kim vojib qilolmaydi o'ziga o'zi vojib qilib lobudda qilib qo'ygan narsa albatta bo'ladi bu sizlarning har biringiz xoh olim bo'ling xoh omi bo'ling albatta jahannamga kirguvchisiz dedi alloh taolo so'ngra sizlarning oralaringizdan jahannamga kirishlikdan ehtiyot bo'lgan taqvo qilgan kishilarni chiqaramiz zolimlarni u yerda tizzalagan holatda qoldiramiz dedi bir tafsirni shunday berdilar ikkinchi tafsirini islom ulamolari mo'minlar jahannam ichidan o'tkaziladilar jahannamni alloh subhanaa taolo ularga ibrohimga olovni salomat qilganday salqin qilgandek salqin qilib qo'yadida ular sezmasdan o'tib ketadilar jannatga kirganda parvardigor bizlarga jahannamni va'da bergan edi jahannamga kirasizlar degan edi biz buni sezmadikku ko'rmadikku deganda ularga aytiladiki sizlarga jahannam salqin qilib qo'yilgan edi salomat qilib qo'yilgan shuning uchun o'tib ketdinglar deyiladi lekin zolimlar jahannamga olib boruvchi amalni qilganlar yo o'zgalarga zulm qilganlar yo ollohni haqqida zulm qilganlar u yerda tizzalagan holatda qoladi dedi Alloh subhanahu Bu vojib o'ziga o'zi Alloh taolo hatman maqzuya qilib qo'ydi. Uchinchi bir tafsirlarida jahannam ustiga sirot tortiladida bu sirotdan odamlar haydab o'tkaziladi. Bu sirotning ustida Alloh subhanahu taolo shunday maloikalarni qo'yadi. Bu maloikalar bir necha yuz ming bo'lib, qo'llarida temirdan asboblari bo'ladi o'zlari duo qilib turishadi allohimma sallim sallim ey Allohim, salomat qilgin deb duo qilishadida urishadi har urganda minglab yuz minglab odamlar qulab tushadi dedilar mana bu uchinchi tafsirlari ya'ni jahannam ustidan sirot tortiladi va sirotdan odamlar o'tkaziladi amallariga yarasha ba'zi bir insonlar borki ana shu iymon keltirgan solih amallar qilgan va jamiyat ichida haqqa chaqirgan va sabrga chaqirgan kishilar va boshqa Alloh yaxshi ko'rgan sifatlarga ega bo'lgan kishilar xuddi yashin o'tib ketganda o'tib ketadilar. Ba'zilar ana ulardan amallari ozroq bo'lganligi uchun yana Alloh o'zi bilgan hikmatlar bilan ulardan sekinroq qaysidir bir otning yurishida, ba'zilar insonning yurishida o'tadilar. Ba'zilar sudralib, sudralib alam bilan, og'riq bilan o'tadilar. Qolganlar qulaydilar. Alloh subhanahu taolo ahli sunna val jamoa aqidasiga binoan qalbida zarra miqdorida balki undan ozroq iymoni bor odamni jahannamda xohlasa azobini beradida gunohga erishsa so'ng jannatga chiqazadi. Bu haq. Lekin qaysi inson aytadiki, men jannat jahannamga qulab tushsam agar unga meni sabrim yetadi deb. Alloh subhanahu taolo Qur'oni Karimda jahannam egalariga ularni jahannamga qanday sabrlari bor ekan deb ularga istehzo qiladi va tahdid qiladi jahannamga hech bir bandaning sabri yo'q albatta islomiy jamiyatda yashayotgan xususan uzoq yillar islom ulamolari minglab ulamolar qancha qancha mujohidlarning xatti harakatlari qoni evaziga kelgan islom davlatining soyasida yashayotgan kishilar mana bu jamiyatning yanada olg'a ketishi taraqqiy topish uchun haqqa chaqirishlik sabrga chaqirishlik sifatlarini o'zlariga lozim tutishlari kerakki modomiki sirot ko'prigidan tez o'tib ketishni xohlasalar bizlarni mujohid bo'lganimiz ollohni yo'lida muhojir bo'lganimiz aldab qo'yishlik kerak emas chunki bizlarning chiqqan bu yo'limiz yaqin asrda o'tgan islom mujohid olimlaridan bittalarini so'zlari bor ekan birodar siz jihod yo'liga kirganingizdan keyin eng xatarli nuqtaga chiqdingiz ozgina to'g'ri harakat qilsangiz najot topasiz ozgina noto'g'ri harakat qilsangiz qulaysiz mana bu nuqtada turganmiz agar haqqa chaqirishlik bilan sabrga chaqirishlik bilan va haq yo'lda mustahkam itoat bilan jamoatni ushlab turilar ekan mana bu yo'lda aziz bo'lib dunyodan o'tiladi va bu dunyodan o'tishlik u xoh shahodat bilan bo'lsin xoh muhojir o'zining yotgan to'shagida bo'lsin lekin mana bu yo'lda haqqa chaqirishlik agar yo'qolsa bir birini bir birini sabrga chaqirishlik yo'qolib har kim o'zi bilan o'zi bo'lib yuradigan bo'lsa ko'p qiyinchiliklar bu yo'lda kutib turgan va mana bu yo'lda ko'pchilikni charchatadi jahannam ahli sunna val jamoa e'tiqodda yana takror aytamiz qalbida oz bir miqdorda iymoni bo'lgan kishi ham xohlasa Alloh uni qilgan gunohlar yo gunoh kabiralar uchun azoblaydi. Xohlasa kechiradi. Xohlasa azoblab turib, keyin jannatga chiqaradi. Lekin ana shu vaqtda jahannamga chidayman degan odam mana bu ishni lardan voz kechib yuraveradi. Lekin jahannamga hech bir shaxs chidayman degan emas. Xabarlarda keladi, jahannamga qulatayotgan maloyikalar Allohumma sallim deb duo qilishadi. Ey Allohim bizni salomat qil. Va o'zlari urib tushirishadi. Çünkü onlar Alloh subhanahu wa taolo tomonidan shu ish yuklatilgan kishilardir. Biz mana bu kelgan oyat yo xabarlar bilan bugun iymonlashayotganimizdan maqsad yana aytamizki, har bir yapken ish jamoada islomiy harakatdagi har bir o'zgarish yoki har bir buyruq mana bu narsalar modomiki shar'iy ekan itoat bilan va qalbi kalbi bilan kutib olinishi kerak va bu ishlarni bu tartiblarni amalga oshirishda kishilar bir birini sabrga chaqirib haqqa chaqirib davom etaverish kerak davom etishligi kerak modomiki ishlar shar'iy bo'lar ekan modomiki biz ko'zlagan maqsad sari ketayotgan to'g'ri ketayotgan ekanmiz lekin mana bu ish uchun jamoat orasidagi kishilarni jamoat a'zolarini eng undab turadigan narsa bu qiyomatdan bo'lgan qo'rqinch va jannatdan umid qur'oni karim mo'jizalardan bittalari surai fotihani alloh subhanaa taolo shar'iy qildiki har namozda biz xosatan farz namozlarda yo imom yo alohida o'qiyotgan kishi takrorlaydi buning takrorlashining hikmatlaridan biri shu bo'lsa kerakki surai fotihaning ikkinchi oyatlari ar rohmanir rohim malik yovmiddin uchinchi oyatlar ar rohmanir rohim rohman bu dunyoda kofirga ham mo'minga ham rizq berib mehribonlik qiladigan zot ar rohim qiyomat kuni faqat mo'minlarga rahmat qiladigan zot kofirlar e'tiborsiz qoladi chunki iymonlari yo'qligi uchun alloh subhana taolo qiyomat kuni kofirlarni e'tiborga olmaydi chunki ularning iymonlari yo'q edi ana shu ar ar rohim oyatini har kun besh vaqt takrorlash bilan mo'min kishini qalbida umid uyg'onadiki alloh subhanaa taolo meni shoyat o'zining rahmatiga olsa deydida umid uyg'onadi malik yavmiddin qiyomat kunining podshohi degan surani oyatni o'qishligi bilan mo'min kishining qalbida qo'rquv paydo bo'ladiki albatta qiyomat kuni biz so'ralamiz albatta qiyomat kuni sirotdan o'tishlik bor u kim bo'lishidan qat'iy nazar sirotdan o'tishlik bor va mana bu kun bandaning solih amallarini e'tibori bilan alloh va taolo o'zining rahmatiga olmasa banda halok bo'ladi o'tgan solihlarning qiyomatdan qo'rqinchi shunchalik darajada ediki ularga jannat xushxabari berilgan umar odil umar foruq bo'lgan zotlarning qo'rqinchlari shunchalik edi umar ibn hattob roziyallohu anhu vafot etayotgan o'sha xanjar urildi namozda bir majusiy qul xanjar bilan urdilar urgandan keyin o'zining shahidligi yaqinligini sezgan vaqtlarida o'g'illariga aytdilarki ey o'g'lim mening yuzimni tuproqqa qo'ygin dedilar shoyatki alloh subhana taolo meni rahm qilib gunohlarimni kechirsa dedilar aslan jannat xushxabari berilgan umar foruq bo'lgan mulham alloh subhana taolo tomonidan ilhomlantirilgan payg'ambar alayhissalom ey umar siz yurgan vodiydan shayton yura olmaydi degan zot qo'rqinchlari shunchalik shoyatki dedilar men bomboş borsam Allohning oldiga savobim ham bo'lmasa gunohim ham bo'lmas hech narsasi borsam dedilar shuni bilan najot topsam dedilar bugungi qiyomatdan eng yaqin bo'lib yashayotgan xoslatan mujohidlarning mana bu qo'rqinchlari mana bu kishilardan ibrat bilan bo'lishi kerak qo'rqinch yaqinda o'tgan kishilarning qo'rqinchlari ko'proq bo'lishligi kerakki chunki u davrlar zamoni saodat qurun al mufazzala edi fazilatli edi. Umar ibn Abdulaziz rahmatullohi alayh ko'p odil kishilar islomdagi adolatli kishilar bu kishini solihligiga, bu kishini adolatli xalifa bo'lganiga guvohlik bergan. Vafot etayotgan vaqtlarida bir yaqinlariga aytdilarki, "Ey falonchi, meni kafallab qabrga qo'yganingdan keyin yuzimni bir ochib ko'rgin" dedilar. Agar bir yaxshilikni sezsang, Allohga hamd ayt dedilar. agar yomonlikni sezsang bilki men halok bo'ldim dedilar qabrlarga qo'yilgandan keyin yuzlarini ochib qaradim deydilar rivoyatchi yuzlarini olib qarasam nurun sota yarqirab nur chiqib turibdi yuzlaridan allohga hamd aytdim dedilar umar ibn abdulaziz butun islomdagi adolatli kishilar guvoh berib o'tdilar islom kitoblarida bitilib qolindiki odil imom edi qo'rqinch mana bu darajada edi qo'rqinch shu darajada bo'lgandan keyin jamiyat sofligi jamiyatdagi o'sha yuqoridan amirdan berilayotgan buyruqlarga itoat mana bu darajada edi agar mujohid xossatan mujohid jamoalarda mana bu darajaga qo'rquv borar ekan ollohdan qo'rquv shu darajaga borib yetar ekan u jamoada juda ko'p ollohning buyruqlarini shariat buyruqlarini bajarishlik oson kechadi va ishlar oldinga ketaveradi biz bilmagan shariat o'rgatgan muomalalar odoblar yo uqubotlar boshqa doiralarda juda ko'p narsalar bor va kelajakda bu narsalarni keng qalb bilan kutib olishlik uchun harakat a'zolarida iymoniy tayyorgarlik iymonan ilman tayyorgarlik bo'lishi kerak xossatan Allohdan qo'rquvi boyagi kishilardan ibrat olarli darajada bo'lgan kishilarda mana bu narsa tez amalga oshadi. Solihlardan sahobalardan Fuzolat ibn Ubayd roziyallohu anhudan Zuhd kitoblarida Abdulloh ibn Muborak, Abdulloh ibn Muborak hammalarimiz yaxshi bilamiz, Marv shahridan o'tganlar, imom mujtahid bo'lganlar va mujohid bo'lganlar umrlarining 1 yil yashasalar masalan, 6 oy umrlari chegarada o'tar ekan. islom davlatining chegaralarida jihod o'rinlarida o'tar ekan yo ribot o'rinlarida umrlarni har doim shunday qilar ekanlar vafot etayotganlarida ham chegaradan jangdan qaytib kelayotgan yo'lda vafot etganlar shu kishi o'zlarining zuhd nomli kitoblarida bir <clears throat> asarni keltiradilar fuzolat ibn ubayddan marhamat qilganlar bu kishi liyanakuna alam an tuqbala minni mithqalu habbatin min khardal ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha لأن الله تبارك وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين agar mendan qilayotgan amallarimning xardal bir qalampirning yo qalampirga o'xshash bir o'simlikning urug'icha miqdoridagi amal qabul bo'linishini bilsam mana shu narsa men uchun dunyo va dunyodagi hamma boylik go'zallik hamma narsadan yaxshiroq dedilar bir qalampir urug'ichalik qilgan amalimning qabul bo'lgani e'loni menga kelsa men uchun dunyodagi hamma narsadan yaxshi dedilar Chunki Alloh subhanahu va taolo, Alloh tabarak va taolo Alloh taqvodorlardangina amallarni qabul qiladi deb marhamat qilgan dedilar. Mana bu oyat islomda o'tgan juda ko'p solihlarning qalbiga tashvish tushirgan. Juda ko'p solih ulamolar ya solih fazilatli kishilar mana bu oyatni tilovat qilganda qattiq qo'rquvga tushganlar, qattiq yig'laganlar. Innama yataqabbalallohu minal muttaqin. Alloh faqat taqvodorlardan qabul qiladi deb innamo odati bilan chegaralab aytganligidan ba'zi solihlar aytgan ekanki agar namozdagi birinchi sajdamni Alloh qabul qilganligi menga xabar berilganda, shu joyda jonim chiqib ketsa deb orzu qilardim degan chunki o'zining solih ekanligiga hujjat qoyim bo'lgan edi abu darda roziyallohu anhu bir shunday marhamat qilganlar ko'p hikmatli so'zlari bor bu kishining taqvoning to'liq mukammal bo'lishligi shu narsaki bir banda Allohdan shunchalik qo'rqadiki, taqvo to'liq bo'lganligini belgisi, bir banda Allohdan shunchalik qo'rqadiki, hattoki bir ishning zarra, zarra deb atomni aytiladi. Atom ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi. Zarra og'irligidagi bir ishda ham Allohdan qo'rqadi. Hattoki ba'zi ishlarni ko'radi u halol. Islomda halol deb qo'yilgan, yo muboh deyilgan, lekin shubhasi bor. Nimadir shubhasi bor bu bandaning o'sha amalda. ana shu narsaning harommikan degan shubhasi borligi tufayli tark qiladi qilmaydi olmaydi mana bu ishi bilan o'sha amal uni bilan harom o'rtasida parda bo'ladi alloh subhana taolo bandalariga ularni o'ziga olib keladigan oqibatni ogoh qilib bayon qilib marhamat qilgan ediki kim bir zarra miqdorida og'irligida yaxshilik qilsa qiyomat kuni uni ko'radi va kim bir zarra miqdorida yomonlik qilsa ham uni ko'radi sizlar dedi abu dardo yomonlikdan biron narsani haqir sanamanglar o'sha kichkina yomonlik bu bu arzimas gunoh bu buni qilaversam bo'ladi degan narsa xayollaringizga kelmasin taqvo qilinglar va biror bir yaxshi amalni ko'rdinglar juda arzimas narsa shay'an uni qilishdan bu arzimas degan narsa sizlarni to'smasin dedilar ya'ni bu taqvoning mukammal bo'lishligiga o'zining hikmatlaridan bittalarini bu zot bayon qildilar mana bu asarlar yo hadislar yo yuqoridagi oyatlar sizu buzlarga jamiyatning mustahkam ushlab turilishligi va olg'a ketishligi uchun har bir ishda haqir sanamasdan mustahkam ushlab amal qilishga yo ehtiyot bo'lishga bu bizlarni talab qiladi taqozo qiladi yo ta'lim beradi xossatan bir birlarini haqqa chaqirishlik bir birlarini sabrga chaqirishlik amallarida bu buyuk amallar islomiy jamiyatning mustahkam asoslari bo'lgandan keyin bularga chuqur amal qilishlik kerak ya'ni harakat kelajagida mustaqbalida iqtisodiy yo ijtimoiy xossatan baytulmol masalalarida harakat huzuridagi ahli ilmlar bilan maslahatlashgan holatida ba'zi bir qur'on sunnat va islom ulamolarining fuqaholarning shariatdan olingan ko'rsatmalarga binoan bir nizomlar, tartibotlarni yo'lga qo'yganda kishilar sarosimaga tushib qolishlari kerak emas. Bu tartibotlar xoh u mujohidning harakat zimmasidagi haqqi, xoh harakatning mujohid zimmasida haqqi bo'lsin, bu ishlarda albatta harakat a'zolari keng qalb bilan bu ishni qabul qilishlari kerak. Chunki harakat o'zining havosini, ya rahbarining havosini yo mujohidning qaysidir havosini oliy qilishni emas shariatni oliy qilishni davo qilib chiqqan va islom shariati bilan islomiy olamni ozod qilishlikning davosi bilan chiqqan garchanki dushmanlari bilan munosabatda har turli tadbirlarni qo'llasa ham oldinga qo'yilgan maqsad ollohning dini oliy bo'lib yer yuzida fitna tugungacha jihod qilishdir mana bu ibodatlarni zimmalariga olgan bu buyuk vojibotlarni va zimmalariga olgan kishilar mana bu shar'iy ishlarda albatta o'zlarini hissalarini qo'shishlari kerak xosatan baytulmol masalasi bir qancha vaqtdan beri takrorlanyapti baytulmol masalasida keladigan oyatlar hadislar modomiki shar'iy ilm ahllari tomonidan taqdim qilinar ekan qat'iy itoat bo'lishi kerak harakat jamoat qur'onga sunnatga itoatsizlik bilan izidan chiqib ketadi yoki shar'iy amirga itoatsizlik bilan izdan chiqib ketaveradi umar ibn xattob roziyallohu anhu mulham bo'lgan zot xabar bergandilarki islom jamoatsiz barpo bo'lmaydi jamoat amirsiz shar'iy amirsiz barpo bo'lmaydi amir itoatsiz amir bo'lolmaydi itoat islom jamiyatini ushlab turadigan mustahkam oyoqlardan bittasi modomiki gunohga buyurmas ekan ana u o'rinni mustahkam ushlashlik va shu o'rinda bir birlarini sabrga chaqirishlik bu mujohidlarning xossatan jihodiy jamoaning zimmasidagi katta mas'uliyatlardan bittalari shuning uchun bizlar doim har bir ishlarimizda xossatan kelajakda ro'baralarimizda paydo bo'ladigan katta katta islohiy o'zgarishlarda mana bu ishlarga hammalarimiz qodir bo'lganimizgacha labbay deb javob berishliklarimiz bir birlarimizni munkardan qaytarishda hech vaqt dangasalik qilmasligimiz haqqa buyurishdan agar qodir bo'lsak va sabrga chaqirishdan dangas bo'lish kerak emas meni o'zimni hamma ishlarim joyida iymonim qaviy amali solihim yetarli degan o'y bilan va tasavvur bilan birodarlarni sabrga chaqirishdan tashlab qo'yish bu hech ham to'g'ri emas xosatan ahli ilm bo'lgan kishilar ulamolar bu ishda vazifadordirlar bugun islom ummatining oyoqqa turishida islom ummatining shu holatga kelishida minglab ulamolar shahid bo'lgan juda ko'p mujohidlar shahid bo'lgan va bugundan keyin ham shahid bo'lishi kerak bu yo'l ulamolarning peshona teri qoni va mujohidlarning qonisiz oliy bo'lmaydigan yo'l yaqin o'tmish yaqin o'tmishda o'tgan mujohid ulamolardan bittalari shu so'zni aytgan edilarki osmondan kelgan ilohiy yoki yerda odamlar tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lishidan qat'iy nazar har qanday aqida fikr nazariya qurbonlarsiz tarqala olmaydi degani ilohiy aqida egalari bo'lgan musulmonlar botil aqida egalari bo'lgan islomning dushmanlari kim bo'lishidan qat'iy nazar agar shu aqidasini oliy qilaman desa u qurbon beradi uning vaqti ketadi uning joni sarf bo'ladi moli sarf bo'ladi va mana buni siz u o'ylamasin aqidamni oliy qilaman deb kim aytsaki men aqidamni olqishni xohlamayman men faqat o'zim bilan o'zim bo'lmoqchiman desa qurbonlik talab emas lekin aqidasini dinini oliy qilish uchun chiqqan mujohidlar xossatan mujohidlarning ulamolari o'zlarining peshona terlari qalamlari da'vatlari qonlari va mollari bilan bu yo'lni yana olg'a olib ketishlari kerak chunki islom islomiy olam ozod bo'lmagungacha bizlarning zimmamizdan bu vazifalar bu vojibotlar soqit bo'lmaydi mana shuning uchun hammalarimiz yuqorida biz tilovat qildik alloh qodir qilgancha yetkazishga harakat qildik ba'zi ulamolar agar shu oyatga e'tibor berganlarida shu oyat kifoya qilardi degan ma'noda so'zlarni aytgan val asr surasi ko'pchiligimiz tilovat qilamiz namozlarda boshqa vaqtlarda bu suradan nihoyat katta ibrat olishimiz kerak va jamoatning olg'a ketishligi uchun va jamoatning mustahkam birlik bilan mana bu sifatni yanada ko'paytirish yanada kuchaytirishga harakat qilishimiz kerak olg'a intilish kerak chunki hali biz vazifalarning mingdan birini ham ado qilgan emasmiz morib nahr va eng muqaddasotlardan bo'lgan falastin va boshqa islomiy olamning juda ko'p bo'laklarini ozod qilishlik sizu biz va bizga asrdosh bo'lgan bizdan keyin keladigan islom ummatining zimmasida va ozod bo'lgunga qadar qolaveradi جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك Müminlerge sabır birgin Ey mihriban Allah'ım Senden özge ilah yoktur Fakat sensen panahım chin mo'minlar g'arib bo'ldi to'ldi xonalar farzandlarin nurlin poylab mahzun bo'ldi onalar nurg'ak mayus ko'zlarda yosh misolidir durdonalar dadasimas endi yoshin artar mu begonalar chin mo'minlar g'arib onalar farzandlarin yig'lib poylab mahzun bo'ldi onalar Urg'ak mayus ko'zlarda yosh misoli durdonalar dadasimas endi yoshin artar mu begonalar mo'minlarga sabr bergin ey mehribon Allohim sendan o'zga iloh yo'qdir faqat sensan panohim mu'minlarga sabr bergin ey mehribon Allohim sendan o'zga iloh yo'qdir faqat sensan panohim muslimalar mazlumalar yuragi qon ko'zi yosh aka uka jiftlariga tilerler sabr bardosh ey Allah'ım bu yurtlarda qachon kuyaş quyosh qachon cem qo'yamiz sen için sajdaga bosh muslimeler shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Senin uchun sajdaga bosh, mu'minlarga sabr bergin, ey mehribon Allohim. Sendan o'zga iloh yo'qdir, faqat sensan panohim. Müminlerge sabır birgin Ey mihriban Allah'ım Senden özge ilah yoktur Fakat sensen panahım